wa Ta'ala na lazima tushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika neema ambayo aliyotupa naye ni neema ya Kiislamu kwani mtume Muhammad sallallahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituumba katika ardhi moja ambaye ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waja wa Mwenyezi Mungu jueni kwa hakika mja wa Mwenyezi Mungu unapofanya ibada ya Mwenyezi Mungu basi usiingize ndani kushirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vipi katika ibada yake kushirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imma kumpenda mwanadamu zaidi ya kumpenda Mwenyezi Mungu au kuweka kiumbe chingine kina unakihusisha una pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika usawa hiyo ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kukuwa shirika katika watu wawili katika njia ya biashara na mengineyo kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushriku billahi faqad iftara ithman adhima jueni hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza na sisi anasema jueni hakika kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hawezi akamshiriki hawezi akamsamehea mtu yoyote ambaye kuwa atakayekuwa anamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini yule atakayefanya wa yushriku billahi faqad iftara ithman adhima basi yule atakayekuwa anamshirikisha Mwenyezi Mungu basi ajue amechuma ameingia katika madhambi makubwa au amefanya tendo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akubaliani naye kwa hivyo ewe mja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jua popote unapofanya ibada yako ukiweka ndani shiriki basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukusamehe kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazidi kusema katika aya Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kuwa jua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asamehei asamehei mtu yote ambaye kwamba atamshirikisha wa yaghfiru ma duna ma duna dhalika liman yasha wa man yushriku billahi faqad dhalla dhala faqad dhalla dhalalan ba'ida. Basi yule atakayemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi jua amepotea mpotevu ambaye kwamba ni mbali kabisa kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata muona kwa jicho la rehma na katika hadithi sahihain أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليكم عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت, إن قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم كتك حديث كتك الصحيحين إن أنتم محمد صلى الله عليه وسلم ولكونا معاذ نلكو من باب معاذ كتك كفاده كنماياكي mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuita huyo sahaba Muadh bin Jabal asema ya Muadh ewe Muadh atadri ma haqullah ala ibadi unajua haki gani kwetu waja wa Mwenyezi Mungu kwa Mola wetu haki gani natupasa sisi waja wa Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Muadh akasema qultu Allah wa rasulu a'lam kama ada ya masahaba wanapokuwa hawajui jambo wanasema Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio anajua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimfundisha hilo neno na ni funzo kwa kila Muislamu. Akasema haquhum alayhi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Haki ya mja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumwabudu wala kutokumshirikisha na chochote kwa hiyo maana yake unapomwabudu Mwenyezi Mungu ukaingiza shirki katika ibada yako basi jua amali yako yote imepotea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala una msama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usipotubu kabla mauti kufikie kwa hivyo haki ya Mwenyezi Mungu haki ya mja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutomshirikisha na chochote tena mtume Muhammad alehi wa sallam akamwambia atadri ma haqu libadi ala llah idha fa'alu dhalik Je, unajua waja wa Mwenyezi Mungu watapomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika ibada wao wasiweke shirki, basi haki yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nini? Qultu Allahu wa rasulu alam. Muadha akasema Mwenyezi Mungu na mtume wake ndiyo anajua. Qala haquhum alayhi alla yu'adhibuhum alla yu'adhibahum haki yao kwa Mwenyezi Mungu. Basi utakapomwabudu Mwenyezi Mungu na usiweke ushirikina katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu amekupa ahadi kuwa hata kuadhibu siku ya kiyama ibada yako utakapoabudu pasipo kuchanganya na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuone haya mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa huyo sahaba Muadh ambaye kwamba huyu Muadh bin Jabal aliweza kutufikia kutufikishia haya mafunzo ambayo kwamba ametoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina funzo kubwa kwa kila mja wa Kiislamu ujue unapomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi kwa njia yote usiingize shirka, shirka katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala khalisan kwake bila tegemeo kwa kitu kingine bila ya hivyo basi jua amali yako ni amali tu ni mazoezi unayofanya lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa na adhabu na shiriki ziko aina nyingi sana tunaweza kugusia baadhi ya mashiriki kwa wakati ambayo tutakuwa naye kuna shirki ambayo kwamba al bi bighairi Allah kaljinni wal awliya wal mashayikh wa dhab alayhim shirki ambayo kwamba utakuta mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini bali na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuomba msaada au kuomba usaidizi wowote kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ile usaidizi ambayo kwamba ni haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama watu ambayo kwamba wanayokuwa na majini wanatumia majini kusaidia mambo yao kama wale ambayo kwamba wanaenda kwa mawali na kwa wale ambayo wanaenda kwa masheikh ama kuwachinjia katika makaburi hiyo ni shirki ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatakubali na waislamu wangapi wanafanya mambo kama hayo kwa hakika waislamu wengi katika shiriki kama hiyo shirki anajigamba kuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini tegemeo lake katika mambo yake kutafuta riziki yake au kutafuta kinga au mengine anaenda katika majini ama anaenda katika mawalii ama katika mashekh au kuwachinjia vitu vingine kama tunavyojua na hii aina shiriki imeenea sana katika nchi za Kiislamu na katika mujitama ya Kiislamu kwa wingi kwa hivyo Muislamu ujue unapojiingiza katika shiriki kama hiyo basi hata kiswali swala zako basi jua mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huna msamaha huna mbele mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msama kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala ya'murukum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba ay'murukum bil-kufri ba'da idh antum muslimun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajawaamrisha kuwa mchukue malaika na mitume kuwa ndio miungu zenu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakana kabisa hajawaamrisha kufanya malaika wala kufanya mitume kuwa ndiyo miungu zenyu ayaamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema anauliza swali na swali ambaye ni ya inkar swali la pingamizi kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kuamrisha kukufuru baada ya hali ya kuwa mko waislamu hii ni kuonesha anayechukua malaika ama anayechukua nabii kama Mungu kivipi kimungu maana yake mambo ambayo kwamba ni haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachukua tegemeo kwa hiyo kwa huyo kwa, kwa, kwa hao kwa hao viumbe ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajawapa hivyo hiyo uwezo kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonyesha kuwa atakayefanya kitendo kama hicho basi ameingia katika kufuru atakayefanya kitendo kama hicho ataingia katika kufri baada ya kuwa Muislamu Ibn Kathir anasema katika tafsiri ya hiyo aya anasema أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aamrishi kuabudu chochote asiokuwa Mwenyezi Mungu wala nabii mursal wala mtume aliyotumwa wala malaki muqarrab wala malaika yote ambayo iko karibu. Kwa hivyo katika tafsiri Ibn Kathir alitafsiri aya hivyo. Na Ibn shekh Islami anasema ibnu taima rahimahullah anasema wala yajuzu liahadi an yastaghitha biahadin min al ولا الميتين مثل أن يقول يا سيدي فلانا أغثني وانصرني وادفع عني وأنا في حسبك ونحو ذلك, نحو kwa muislamu hayujuzu kwa mja yoyote aombe msaada kwa asiyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kwa masheikh na ma, na wale waliokufa wafu waliokufa mfano anaenda katika makaburi za, za wao anasema e fulani nikidhie haja yangu hivi na hivyo ni nusuru kutokana na madhara ambayo inanipata na mimi niko chini yako bila hivyo kama wengine waliokuwa wanachukua kama ndio wasila ya kuomba kuomba eh, kuomba kinga kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ibn anasema hiyo ni katika shirki hadha min ash-shirki alladhi harrama Allah wa rasuluhu hii ni katika shirki ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha na mtume yake وتحريم مما yu'lamu بالاضطرار من دين الإسلام na hiyo ni katika haramu ambayo kwamba inajua ni dharura katika Uislamu mtu aepukane na mambo kama hayo wa haula almustaghithuna bi ahli alqubur alghaibin hadha min jinsi ibadat alawthan sara ash-shayatin yudhilluhum wa yughwihim fatasawwara ash-shayatin fi surati dhalika almustaghath bihi wa tukhatibu bihim bi ashya'a على سبيل almukashafa mfano ya hawa watu ambao kwamba wanaomba katika wale watu ambayo kwamba ahli alqubur ambayo kwamba hawako katika sisi hiyo ni jinsi ya kuabudu vitu ambayo kwamba visiokuwa Mwenyezi Mungu vinaitwa ubadul watan kuabudu vitu ambavyo kwamba visiokuwa Mwenyezi Mungu na katika madhambi makubwa sana ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kusamehe. Na hao ndio wanasaidiana na mashaitani ambayo kwamba baadaye wanawapoteza kisha wanawabadilishia mambo wanaona ni kama mambo yao wanategemea yani sheitani anakuja anawasaidia katika hayo mambo kama mfano mtu anaenda kuzugama mfano mashaitani watu anatumia mashaitani na waganga ambayo kwamba wanakuja na baadhi ya maneno ambayo kwamba mengine anaweza kuwa ukweli wana, kama ni ukweli ni moja basi tisa wa tisina ni uongo kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema na hiyo katika madhambi ambayo kwamba mtume ah, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuja akakemea hayo katika mujtama وهذا وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان قال ابن القيم رحمه الله ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهناك أصل الشرك فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا na miongoni mwa Ibn Qayyim mwanafunzi wa Ibn Taymi anasema rehma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwaendee wote anasema mfano wake mtu anatafuta mahaja zake haja zake kutimiza haja yake kama kutafuta riski na nini anaenda kwa vifo kwa mau, kwa watu waliokufa kwa makaburi au katika kuomba kuelekea katika maibada zao hiyo ni katika shirki ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshirikisha kwa hakika ni jambo ambayo kwamba mambo kama haya lazima Muislamu atambue tunapoona waislamu kwa wingi sana hata katika haji ni vitu ambavyo tumeshuhudia muislamu anapoenda katika ibada ya haji utakuta akifika, akifika katika Masjidun Nabawi anaelekea katika katika nani katika kaburi ya mtume Muhammad SAW na kibla iko upande mwingine akiswali ustadhi wetu alisema alimuelekea alimuelekea mtu mmoja akamwambia kwa nini una, una, una, una, una mbele ya ukielekea huko kibla iko upande huko hiyo ni shirki huyu mhaji alimjiba akasema nampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kipenzi kwake lakini ni shirki anamwabudu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ukienda katika baqi na ni kitu ambacho nimeshuhudia kwa macho yangu utaona katika katika katika kaburi ya baqi kuna huko kaburi ya Uthman radhiallahu anhu inaonekana na Ibrahim mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi nilishuhudia kwa macho yangu baadhi ya watu wanakuja inawekwa watu kuchunga wakati wa haji lakini wanakimbilia wanapoona ule anayechunga yuko mbali wanabeba mchanga wanatoroka nazo wanaenda kufanya naye nini kwenye kufanya tabaruku na hii katika shirki ni mwanadamu ambaye kwamba hawezi kumiliki kwani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha amesema kuwa mnapoenda mnaenda makaburini mkienda makaburini muombee waja wenyu huko muombee kheri muombee kheri nyinyi badala watu badala kwenda kuombea kheri wao wenyewe wanataka kheri kwa hao watu ambao kwamba wameshaenda wana uwezo katika hayo kwa hivyo ni shirki kwa hakika mtu mwenye akili na akili yake fahamu utaenda vipi kwa mtu ambaye kwamba yuko kaburini unamuomba mtume Muhammad sallallahu alaihi ametuamrisha kwenda makaburini ni kuwaombea wala sio kuwaomba wao watupatie haja zetu kwani hiyo ni shirki watu wamebadilisha wakafanya baadhi ya baadhi ya maswalihina katika kaburi zao wanaenda wanategemea wao na kuomba msaada katika hizo hizo nani katika kwa, kwa, kwa, kwa haja zao tukienda katika Sheikh Muhammad uh, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah katika kitabu chake cha tauhid aliweka bab aliweka mlango akasema babu minashirki man yastaghithu bighairi llahi yad'uhu ghairahu yad'u ghairahu yani aliweka mlango katika kitabu chake cha tauhidi Imam Muhammad ibn Wahhab ni imamu maarufu ndio naona watu ambao kwamba kwa sababu yeye alipokuja katika karne ya pili katika Najdi katika sehemu za Najd ambaye kwamba katika mji wa katikati ambaye miongoni mwake kuna Riyadh katika katika Saudia alikuta watu wanaabudu wana, wana, wana katika makaburi alikuta watu wana, wanafanya mambo za khurafat khurafat ni vitu ambavyo kwamba viko kwenye dini wanafanya bid'a akaanza kuwakemea kuwapigia vita makhurafi walimpinga sana ndio unaona kwa ukweli kwa sasa hivi ukikuta mtu ambaye kwamba anayepiga shirki ama anapinga mambo kama hayo anaitwa ni wahabi huyo ndio Muhammad ibn Abdul Wahhab ambaye kwamba anaitwa Wahhab na kila Muislamu akimsikia lazima asome tarehe yake asome historia yake kweli Wahhabi kwa nini anaitwa Wahhab na kwa nini wao wanawaitwa Wahhabi kwa nini wananasibishwa kwa huyo mtu kwa nini kwa hakika yeye hakukuja ila kusema yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema na yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikataza katika kitabu chake cha tauhid aliweka mlango akasema باب من الشرك أن يستغيث بغير الله يدعو غيره alafu akatoa akasema katika shirki mtu aombe msaada kwa asiyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayefanya kisha ana anamuomba na akatoa aya akasema qaulullahi ta'ala wala tadu min تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا fala kashifa lahu illa hu akaweka hiyo aya katika mlango akasema kumuomba mtu asiyokuomba msaada na maombi kwa mtu asiyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mambo ambayo kwamba ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni shirki na akatoa hiyo aya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tad'u min duni llahi ma la yanfa'uka wala usiombe kwa asiyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kitu ambayo kwamba hawezi kukunufaisha wala yadhuruka wala hawezi kudhuru huyu unayemuomba hawezi kukupatia manufaa yote wala hawezi kukudhuru na chochote fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin ukifanya hivyo basi wewe ujue katika watu wale udhulumu na dhalimina ni wale ambao kama ameshirikisha Mwenyezi Mungu katika aya nyingi ambayo kwamba inabainisha watu kama hawa kwa hivyo ukifanya hivyo basi wewe ni katika wale udhulumu Mwenyezi Mungu wadhulumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maana yake haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukampa yule ambaye kwamba sio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu anazidi kusema wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikuletea aki madhara hakuna anayeweza kutoa haya madhara illa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waona wengi sana wanapopata madhara wanakimbilia katika majini wanakimbilia katika waganga wanatoa wanaomba msaada lakini kwa hakika Mwenyezi Mungu anakuthibitishia katika Qur'ani na Qur'ani ni neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala madhara yote kipato kikukupata hakika mwanadamu yote hawezi kutoa kwa hivyo kwenda kuomba ni kudanganyifu tu unajidanganya unajidanganya kuomba kuomba madhara katika kuomba manufaa katika hao au kujizuia katika madhara kwa hivyo tegemeo lako iwe ile la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema لو توكل لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح هما وتروح بطانا lau nyinyi mngetegemea Mwenyezi Mungu vile inavyotakana mwanadamu amtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angekuwa anawapa riziki kama vile anavyoruzuku ndege wanapotoka asubuhi hawana chochote matumbo yao wako wazi lakini wanaporudi jioni matumbo yao yamejaa kwa hivyo tegemea Mwenyezi Mungu kwa kila jambo usitegemee jini usitegemee mganga usitegemee kwa chochote hayo ni mashirki hayo yote ni shirki utakapokuwa unamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi jua ibada yako itakuwa ni ibada ambayo kwamba hayana faida mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuadhibu kifo kikupata katika hali kama hiyo kwa hivyo yale ambayo kwamba eh, aqida ya mwenye aqida ahli sunna wal jamaa aqida ya salafi wale waliotutangulia katika masahaba na matabi'in ni kuwa yule ambaye kwamba atakayemuomba nabii au akamuomba walii au nasiokuwa yeye anaomba haja zake basi ajue ameingia katika shirki kubwa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatamsamehea katika haya mashirki kwa hivyo waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuangalie haya tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile anavyotakana kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wayabuduna min duni llahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum wayaquluna haulai shufaauna inda الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wayabuduna min dunillah na wanaabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha wanasema hao ndio watakuwa watakayetusaidia katika mambo yetu yao, ama hao ndio mashufaa wetu hao ndio watatu yani watakuwa wale ambao kwamba kama balozi yetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mahitaji yetu tunaomba hao, kisha wanaenda kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama mushirikina wengi wanafanya hivyo. Mwenyezi Mungu anasema kul altuna kul atunabbiuna Allah bima la ya'lam fi samawati wal ardh, je, mnamwambia Mwenyezi Mungu kitu ambacho kwamba asiyojua katika mbingu na ardhi? Ati niende kwa mtu fulani ndio nimueleze, amwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabla hujamueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ashajua hayo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hayo mambo ambayo kama mnasema mnaenda kwa wao au mashekhi na mawalii na majini ili ndio wawe awe wawe balozi wenu kwa Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua zaidi ya hayo kwa hivyo mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unapokuwa na haja zako unapokuwa na, na, na, na mahitaji yako rudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile inavyotakikana muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile inavyotakikana ima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusaidie akupe jawabu yako wakati huo au kama haitakuwa khair Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kuichelewesha au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuwekea siku ya akhira kwa hivyo sitarajie wakati huo ukiomba ukiomba ukiomba unaitaka wakati huo kwani wengi sana wanakuwa na istijali fil amru wanataka mambo yao haya haraka haraka ndio naona inawaingiza kwenye mashirki ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ame ameharamisha hata hao watu kwa hakika katika Uislamu kama hao kama Sheikh Sheikh Ibn Baz rahimahullah aliuliza swali kuwa mtu kama e, mtu ambaye kwamba ni mushrik imamu mushrik ambaye anamshirikisha Mwenyezi Mungu anaye anayefanya mahitaji yake anapiga ramali, e, ramli anayefanya uganga na mengine hukumu ya kuswali kwake ni vipi alisema kwa hakika mtu kama huyo afai kuswaliwa kwa sababu ni mushrik ambaye kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari ameshaweka mambo yake ni kuingia katika moto huyu ni mushrik na huyu ana tofauti na mushirikina ambaye kwamba alikuwa zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akasema ikikuwa wewe Muislamu ushahakikisha kweli wewe ni mushrik, ikikuwa mna uwezo mumtoe katika huo imam kama hamna uwezo basi mjue tafuta hata kuswali nyumbani itakuwa ni bora na tunajua Sheikh Ibn Baz ni katika wale maulama ambao wameshikana na madhhabu ambayo kwamba inasema kuwa salatu aljana eh, salatu aljamaa ni wajibu kwa kila muislamu aswali msikitini na hiyo ambayo ina, ina hadithi ambayo kwamba zina nguvu zaidi hapo akasema au kama mna muislamu ambaye kwamba mnamjua ambaye kwamba asiyekuwa Ah, asiyokuwa asiyokuwa katika hiyo hiyo hao basi mnaweza kum, mnaweza kumwomba mahitaji yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mnaweza kuswali na yeye ima kabla au baadaye lakini yule yakini katika mambo ambayo kwamba akasema akataka kufafanulia watu kuna mambo ambayo kwamba mtu anaweza kumwomba mwanadamu na ni haki ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia mwanadamu kwa hivyo wakati kama huyo unaweza kumwomba mwanadamu aku, aku akusaidie katika hayo kwa um, katika hukumu ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au katika mambo ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia mwanadamu. Hii haitakuwa ni shirki. Lakini mengine hayo mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unampatia mwanadamu asiyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi jua wewe utakuwa umeingia katika shirki. Na miongoni mwa mashiriki ziko nyingi. Kuna shirki ambayo kwamba wengine wamebadilisha hata makaburi, misikiti unaona misikiti imeshaweka ni pahali pa kaburi, watu wanakuwa wanawatufu katika msikiti wana wanaabudu Mwenyezi Mungu katika msikiti yani wanaabudu Mwenyezi Mungu lakini ndani ya Mwenyezi Mungu kuna kuna makaburi kuna katika sahihain hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Aisha radhiya Mwenyezi Mungu eh, juu yake Ummu Salama baada ya kutoka katika hijra alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtajia kuna kanisa ambayo kwamba ilikuwa katika ardhi ya Habasha na katika hii kanisa kuna ndani picha watu wana wa katika hii picha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimjibu akasema ulaika idha mata fihim rajulu salih au labdu saleh salih banahu ala qabrihi masjidan wanakuwa anajenga kabri katika akikufa mtu mwema katika wao basi wanajenga katika nani katika katika katika kaburi yake katika kaburi yake msikiti kisha wanaanza kuabudu na mtume Muhammad sallallahu anasema hao ndio shirarul khalqi hao ndio katika mashari ya viumbe tena mtume Muhammad sallallahu katika hadithi nyingine anasema katika shari ya viumbe ni wale ambayo kwamba Kiyama itawapata wakikuwa hai ama wale ambayo kwamba wamejenga wamechukua misikiti zao ni makaburi. Tunaona katika misikiti za Kiislamu nyingi sana unakuta kuna makaburi ndani. Hakika hiyo ni shirki. Ni kitu ambayo kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi alihusia katika sahaba Ali na wengine akawaambia usiwache kaburi ambayo usiwache msikiti ambayo kwamba kuna kaburi ila ivunjwe. Na hata Aisha radhiallahu radhiallahu anha anasema kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi alikataza hiyo na lao ingekuwa hivyo basi kaburi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi ingekuwa inawekwa na miongoni mwa vitu ambayo kwamba haifai Uislamu kufanya tunaona kwenye makaburi watu wanajengea kujenga kuweka ndani yani mjengo hayo hata maandishi yenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi katika Musnad Ahmad Mtume Muhammad sallallahu alaihi amekataza hata katika kaburi kuandika vile tunaona kwenye makaburi zetu kaburi ni kujenga kaburi na kuinua kaburi kiasi yake ili ijulikane ni kaburi iheshimiwe haifai kuandika ndani wala haifai kujengwa hiyo ni vitu ambavyo kwamba katika hadithi sahihi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikataza kujenga juu ya kaburi wala kuandika maandishi haya ni mambo ya manasara na tughat kwetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza hayo. Leo yaani kuna hikma kubwa sana. Hikma yake kama makaburi yetu tunaona hapo. Laula kaburi zilikuwa zinajengwa ma, ma, ma, majengo. Kweli saizi tungekuwa tunazika, ingekuwa tuziki. Baki kule Madina mpaka saizi bado watanazika na kaburi ilianza tangu zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wengine anasema kuna kisa nilisikia mwingine anasema mimi siwezi kuzika katika kaburi kama hii nataka maiti yangu abaki milele na milele hakika ni uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema mwanadamu akizikwa kwenye ardhi ardhi na kula mwili wake yote itakuja kubaki kuna ka aliita dhanab yani kuna ka, ka, kamfupa ambaye katakabakia tu peke yake huo mfupa ndio utaunganisha miili zake siku za kiyama lakini baada ya miaka ardhi itakula itakula nani yake kwa hivyo muweke usimweke mjengee hata nyumba hata nyumba ya dhahabu muweke nadi huyo mtu ardhi itamkula mpaka siku ya kiyama na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo kumregesha mwanadamu vile alivyokuwa kwani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimbwa Adam alayhi salatu wasalam katika nini katika katika aliuma katika katika ardhi katika udongo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama vile alimuumba pia ana uwezo wa kuregesha mwanadamu vile alivyokuwa نستغفر الله سبحانه وتعالى واسال الله سبحانه وتعالى التوفيق واستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو التواب الرحيم الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد tuwakumbushe kidogo katika ngao wakati umeisha tunataka kuzungumza kidogo katika maudhui tunataka kukumbushana katika tumeona katika waislamu sana wamejiingiza katika mambo ya uchawi na mambo ya uganga na mambo ya kupiga ramli hukumu yake katika uislamu au uislamu unaosimamia nini katika uislamu kwa hakika haya yote ni mambo katika shirki na baadhi ya maswahaba na matabiina wengi sana walihukumu mtu ambaye kwamba anajiingiza katika mambo ya uchawi na anajiingiza katika mambo ya uganga <clears throat> na mengineyo basi ajue amemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyo ana haki hata ya kuuawa katika sheria ya Kiislamu Subhanahu wa Ta'ala ana haki ya kuuawa bila kuomba anakuwa katika miongoni mwa wale watu ambaye kwamba wanawaje ambaye kwamba damu yao imekuwa halali kwa hivyo muislamu muislamu wewe wewe muislamu jiepushe na mambo ya uganga na jiepushe na mambo ya uchawi au kuenda kwao katika hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu anapokea anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'a almubiqat qalu ya rasulullah ma hunna qala ash-shirku billahi was-sihr قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات katika madhambi makubwa sana ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema tujiepushe naye naye ni madhambi ya kuangamiza watu katika siku ya kiyama wakamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayo madhambi ni ipi akasema kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujiingiza katika mambo ya uchawi au kuamini uchawi na kuua nafsi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajahalalisha kwa mja hajahalalisha kuuawa na kukula riba na kukula mali ya mayatima na katika vita za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu anayokimbia bali pasipokuwa na sababu na kusingizia waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa wamezini na hali ya kuwa wao kwa mbali sana na mambo ya zina kwa hivyo lazima tuepukane na hayo mambo ya uchawi katika mambo ya uchawi ni mambo ambayo kwamba yanaharibu dini ya Mwenyezi dini ya dini ya mtu Muislamu na ni mambo ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekemea na kuna hadithi ambayo kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumzia anasema man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 layla na hii hadithi lazima tujifungue macho yetu hadithi sahihi ambayo amepokelewa na Muslim yule mtu ambaye kwamba atamwendea mtu mganga au mpiga ramli amfanyie mambo yake basi ajue siku 40 swala hatakubaliwa siku 40 swala zake hazitakubaliwa siku je wewe mja wa Mwenyezi Mungu uende kwa mtu kama huyo wewe ni kuenda kwake kuomba akupigie ramli katika huo mganga na kifo kikupata katika siku ya arobaini jihisabu utakuwa katika vikundi vikundi gani kwa hivyo tuepukane sana tumekuta wengi sana katika wanaidai waganga wamejihimiza wako majina ya Kiislamu lakini lakini uganga ni jambo ambao kwamba imekemewa sana katika Uislamu na kitu ambacho kwamba Uislamu haikubaliani naye kabisa na hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Imam Ahmad katika musnad yake na Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم yule mtu ambaye ataendea muganga au mpiga ramli akamsadikisha kwa mambo aliyomwambia basi ajue amemkufu, amekufuru na yale ambayo kwamba amemteremkia mtume Muhammad SAW alaihi maana ameingia katika hukumu ya kafiri hii ni kuonesha kuenda kwa mganga au ambaye uganga na kupiga ramli ni ukafiri huo ni katika ukafiri na katika hadithi sahihain na mengineyo ana Aisha radhiallahu anha qalat sala rasulullah sallallahu sala rasulullah sallallahu alayhi wasallam nasu anil kuhan faqala laysu عن الكهان فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقررها kuna watu waliokujia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliuliza kuhusu mambo ya uganga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia mganga hana chochote. Hakuna chochote katika mganga. Mganga ni mtu muongo tupu. Basi wakasema, "Eh mtume, wakati mwingine huyo mtu anaposema, wakati mwingine anatu, anasema mambo ambayo kwamba ni mambo ya ukweli mtume Muhammad SAW anasema ni mambo chache ambayo kwamba wanachukua majina wanachukua katika mbingu wanawaleta katika katika ardhi kuwa hayo katika yani katika mambo ama katika hadithi nyingine mtume Muhammad SAW anasema wanaleta jambo limoja ambayo kwamba inakuwa moja ni ukweli alafu 99 inakuwa uongo na hiyo inathibitisha na aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa anna kana rijalun minal insi ya'udhuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa hakika kuwa wanaume katika majini walikuwa wanaenda wakiomba wakiomba kinga kwa wanaume katika wana, wanaume katika binadamu walikuwa wakiomba kinga kwa wanaume katika majini na ikawafanya mpaka wakaingia katika mambo ya shirki zaidi maana yake majini wakaja wanasauria mambo yao vile wanavyotaka katika mambo ambayo kama anachukua katika mbingu kule kisha wakawa wakawa tegemeo lao mpaka wengi wakawa wanafuga majini na hakika kwa hiyo katika mashiriki ikawa raha kama yake wakawa safahan wa tughyanan wakakuwa wanafanya mambo yani mtu anabaki anaabudu Mwenyezi Mungu sana Ta'ala lakini katika uovu ambao kubwa sana tegemeo lake katika majini na mengineyo na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waallama wa katika ulimi wa majini waallamasna samaa fawajadnaa muliat harasan shadidan wa shuba tulipoenda mbinguni majina anasema tulipoanza kuenda mbinguni na hiyo ni baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tunaenda kuweka kuiba maneno katika katika bingu ndio tulete katika majina na mashetani ya kijina analeta kwa kwa wanadamu ambaye kwamba waganga na mengine tukakuta wameweka kule nini wakaweka nini wameweka vi, vi, vilinzi ambayo kwamba wanazuia wa anna kunna naq'ud minha maqaida lis-sami faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada walikuwa wanaweka mahali ili kusikiza mambo ili kuleta hapo na mfasirira anasema hayo mambo hata kabla wa uislamu walikuwa kienda wakipigwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka nini katika mbingu katika katika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anataja katika sura tu, e, katika katika aya Mwenyezi Mungu anasema walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lishayatin katika aya mbingu ya mbingu hii ambayo tunayoona imepambwa na nini na nyota na nyota miongoni mwake ni ya kupiga mashetani kwani hawa mashetani baada ya kuwa wakienda wanapigwa ikazidi baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi anafukuzwa kwa hivyo hawawezi kuja na jambo ile jambo moja ambayo kwamba inaweza kuwa ni ukweli kisha mwanadamu ana wanaungana wanaunganisha katika majina katika hawa waganga inakuwa mengi 99 ni uongo kama katika hadithi ya Mtume Muhammad SAW alaihi Kwa hivyo waje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuepushe na hayo mambo. Kama unatakuwa Muislamu wa haki, epukana na hayo. Mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Duniani ni mambo ya kupita tu. Akhira nyuba akhira ndio kubaki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tegemeo lako lio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika shida yako na katika khairi yako, katika kutafuta riziki yako na kila mambo yako.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 يا رب العالمين اللهم إن هؤلاء الطغاة جاءوا وعتوا في الأرض وأفسدوا على المسلمين اللهم اعز جنودك الإسلام مسلمين على هؤلاء الأعداء عباد الله وأقيموا الصلاة يرحمكم الله